السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة في حديث المؤلف رحمه الله أنا إليزا بعض أحكام زناو فنغمانا نحائض بعض أحكام زناو فنغمانا حائض الحيض والنفاس ni katika hadath kubwa ambazo humsibu hasa mwanamke na kisheria zinao ahkam zake fulani iki ikija wakati wa ibada mwenye hedhi au mwenye nifas anapaswa kufanya nini na hukmu ya haidh ni kama hukmu ya nifas sawa bi sawa mambo aliyokatazwa haidh kufanywa na ndiyo hayo hayo mambo ndio aliyokataza mwenye nifasi kufanya <clears throat> sasa suala imekuja kuhusu haidh basi maana yake ni kwamba ni haidh yani na nifasi kwa sababu hukumu zake ni moja huyo mwanamke ni tabiia aitwa muadha aitwa muadha ni katika fuqaha at-tabi'in ni katika fuqaha التابعين سي صحابة معاذاء العدوية قالت المليزة عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أكمن بها سؤال المليزة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة <clears throat> إن سؤال المليزة ما بال الحائض أي ما الحكمة ما الحكمة في ذلك حكمة غاني إيكو كوني شريعة كوامريشوا موني حيذي أليب صوم ألافو أسليب صالة إيندي سؤالة أليوليزا هو معاذة كموليزا عائشة رضي الله عنها وأرضاهما سؤال ينيمني هي ma balul haid ay mal hikma ni nini hikma ya kuambiwa kisheria mwenye hedhi alipe saum na asilipe swala Aisha radhiallahu anha kabla ya kumjibu kwanza alimsuta alimsuta kwa sababu kwa sababu masala kama haya si munasib kuulizwa na mtu min ahli sunna haya masuala ni kana kwamba ni masuala ya ahli bid'ah ambayo ni khawarij ndio maana akamsuta akamsuta kumfundisha kwamba masuala kama haya usiulize tena masuala kama haya usiulize tena <clears throat> yani sheria ikishakuamrisha ishaamrisha خلاص sitaki kupakura pakura kwa hikma gani kwa hikma gani wala kwa hikma gani qalat akamwambia aharuriyatun anti wewe ni mwanamke wa kikhawarij wewe ni mwanamke wa kikhawarij haruriya haruriya ni nisba ila harura imenasibishwa na sehemu yaitwa harura harura ni qaria qaria kariba al-Kufa kiko karibu na mji wa Kufa Iraq hiyo sehemu kana awwal ijtima'i al-khawarij biha makhawarij wa mwanzo walikusanyana hapo Kufa karibu na Kufa sehemu inaitwa Huraura wakukusanyana hapo wakapanga wanaowapangia waislamu ndio kila khawarij zama hizo akitaka kuitwa khawarij unasibishwa na hiyo sehemu kwa sababu sehemu hiyo walikutanya gengi lao la mwanzo ndio maana Aisha akamwambia aharuriyatun anti yani wewe ni mwanamke wa kikhawarij mbona niuliza swala hizo kama za makhawarij wal maqsud na malengo ya Aisha kumwambia hivyo ni kwamba anna al khawarija la yaqifuna inda sunan al bid'a huwa mara nyingi wao wakiwasomea dalili hawasimami hapo wataka pakura kujua kwa nini na kwa nini na kwa nini ndio maana akamkataza hii tabia hasa hapa ni mtu na mwanafunzi wake mwanafunzi ameuliza suala hikma gani mwenye hedhi kuambiwa alipe sauma silipe swala Aisha hakupenda hii suala akasema hata mfundishe adabu kidogo akamwambia kwani wewe ni mwanamke katika mubtadia khawarij mbona unauliza swala kama hizo yani kwa hivyo kwa nini nimemnasibisha na hiyo sehemu kwa sababu makhawarij ndio tabia yao ukiwasomea dalili hujja hawakubali wanakuambia lakini kidha lakini kidha kwa hikma gani kwa nini Allah amesema hivi kwa nini mtume amesema hivi hizi ni sifa za mubtadia hizi si sifa za watu ahli sunna ahli sunna wakisomewa aya wakisomewa hadithi ya mtume خلاص خلاص hawana tena kuuliza ilikuwaje wala kwa nini wala kwa nini ndio maana akamkataza hii tabia قوله <clears throat> aliposema lastu biharuriyah akamwambia la la la mimi si khawarij mimi sio mwanamke mwenye fikra mbovu kama hizo la simo kwenye kundi lao walakinni asal lakini mimi lakini mimi nauliza tu suala nataka kujuzwa nauliza tu suala nataka kujuzwa wa ila siulizi kwa inadi au kama wanavyouliza makhawarij kwamba wanauliza kwa malengo ya kuipinga dalili kwa hivyo mimi sikuuliza kwa malengo ya kupinga dalili. Nataka kujua tu kama kuna hikma niijue Qalat Aisha akamjibu. Akamjibu, akamwambia kana yusibuna dhalik. Zama za Mtume alayhi salatu wassalam sisi masahaba wa kike tulikifikiwa na hali hiyo yani ya haidh yusibuna dhalik yani alhaidh kwamba wao walikuwa wakifikiwa na haidh na baada kufikiwa na haidh hukumu ikawa ni hivi fanu'maru biqada'i as-sawm mtume alayhi salatu wassalam ay maana nu'maru biqada'i as-sawm ay nuftiru wujuban nuftiru wujuban mtume watuamrisha tufuturu kwa lazima kama kama tunasaum wa naqdhi wujuban na anatulazimisha kulipa zile siku alikula yule haidh Ramadhan kwa hiyo ndio jawabu alomjibu akamwambia tulikuwa tukifikwa na hiyo hali basi fanu'maru biqada'i saum yani awalan anailipa saum sharti awe amekula anailipa saum sharti awe amefuturu kwanza kwa hiyo hapa hakutaja mambo ya kufuturu ametaja mambo ya kulipa ndio ulama akasema ai nuftiru wujuban kwanza kama una saumu ni uvunje kwa hivyo mwanamke Ramadhan akifikwa na haidh hata kama bado dakika tano mudhini sema ah basi haina neno dakika tano hata mmalizi yetu nimefunga mtana kutaa bado dakika mbili adhana adhanati damu mmepata kwa hiyo acha mmalize dakika mbili nifuturu la hadha khata ukifanya hivyo mwanamke hizi ni sifa za albid'a na khawarij na wengineo ambao tumeonywa nazo hata kama bado dakika moja adhana ukapata damu fungua kula sasa hiyo dakika moja kisha baada ya dalika utalipa كويفو نؤمر بالفطر وجوبا أن نفطر وجوبا ونقضي وجوبا ألف تليب صوم ولزيمة وسبابه مفطور وضرورة حيث كيشا كسيم عائشة ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا هتوامريش في كليب صالة أي نترك الصلاة وجوبا نترك الصلاة ujuban yani kusali ni wajibu tuache kusali ni wajibu uache wala naqdhi wujuban na vile vile tumeamrishwa tusilipe sala kwa hivyo sala hazilipwi kwa hivyo mwanamke akiwa na haidh amefikwa na haidh amefunga sala Allahu akbar ameanza kusoma Fatiha au amesha ameshasali raka moja mbili haidh imetoka yajib wujuban avunje sala hakuna kuendelea wala rukuni moja wala hata kuongeza takbira moja la yajuz hadha hadha khatir wala yajuz na hii inaonyesha kushindana na dalili na hizi ni sifa za ahli bid'ah al-khawarij na wengine lakini ahli sunna mwanamke wa ahli sunna hata kama uko kwenye tashahud amehisi haidhi imetoka خلاص yokata sala yake naye atasubiri atasubiri insha Allah mpaka atakapokumaliza haidh alafu baada dhalik zile swala hazilipi zile swala hazilipi hivi ndivyo alivyomjibu Aisha radhiyallahu anha huyu mwanamke wa kitabi'i ukitazama vizuri utakuta suala nyingine na jawabu nyingine suala nyingine na mwenye kujibu amejibu vingine suala iloulizwa ni nini hikma huyo anayeuliza anajua kwamba mwanamke akiwa na hedhi haswali na halipi swala na anajua aliyeuliza pia yajua kwamba mwanamke akiwa na hedhi yafuturu kwa lazima lakini yalipa hayo yayajua lakini mbona Aisha amemkariria hayo hayo kwa sababu suala alikuwa auliza hikma yake haulizi mwenye hedhi hufanya nini akifika na hedhi timu ya swala na timu ya ramadhani haulizi hayo hayo anayajua suala ilikuwa baada ya kuyajua hayo hikma yake nini kuambiwa asilipe swala alafu alipishwe saumu atakujua tu hikma lakini jawabu ilipokuja ilikuja tofauti na swala jawabu alimwamrisha ile ile nafsi inavyosema asema sisi tulikifikwa na hivyo mtume akituamrisha tufuturu na tulipe na kwenye sala akituamrisha tuwache na tusilipe hakueleza Aisha hikma yake ni nini radhiyallahu anha wala si kwamba hakuelewa suala haa suala ameielewa vizuri lakini ulama kwenye kusherehe hadithi wakasema alimjibu hivyo kusudi ili kumfundisha adabu kwamba ukisikia dalili ni ujisalimishe tu usitake kupakura pakura hikma za Allah ana hikma gani Allah kwenye hivi ana hikma gani Allah hiyo si kazi yako wewe kazi yako ni nini wayusallimu taslima dalili ikija ni ujisalimishe na uikubali na kujua hikma za hukumu za Allah si vibaya lakini sharia zikitaja kuna mambo mengi hikma kadhaa sharia haikusema mathala hikma ni nini na mtume sallallahu alaihi wasallam hakueleza lidhalika utakuta wakati wa masahaba wa kina Aisha suala hii haikutokea haikutokea kabisa masahaba wa kike wote hakuna hata mmoja alimuuliza mtume kwamba mbona umetuamrisha tulipe saum swala hukutuamrisha swala hii kuja kuulizwa wakati wa tabi'in zama za pili za matabe lakini wale masahaba wa kike wote hawakuuliza kwa sababu walikuwa wanaelewa zaidi kuliko walikuja nyuma yao na ndio maana utakuta hakuna sahaba aliouliza wa kiume wala wa kike hikma hikma ikaja kaulizwa na walikuja baada yao ambao ni matabi'i hawa ni wachache wa elimu bila shaka kuliko masahaba na ndio utakuta swala hii masahaba hakutaka kujua hikma nini kina Aisha walifanya na ndio maana yeye akamjibu jawabu hiyo hiyo tu kama dalili ilivyokuja sisi tukifikwa na hiyo hali tumeamrishwa tufanye hivi tutafanya hivi wala usiniulize hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ajua zaidi kwa nini ametuamrisha hivyo kwa hivyo ni katika hikam ambazo wamezitaja ulama wamejitahidi saa nyingine ulama wajitahidi kueleza wanasema kwa sababu swala mashaqqa fihi mashaqqa siku moja kuna swala tano lakini saum hakuna mashaka kulipa siku tano sita saba nane hadha wazi lakini swala za siku nane zitamlemea mwanamke kila siku swala tano siku nane swala 40 yani thaqila alayhi thaqila alayhi lidhalika liajli almashaqqa kwa hii mashaka ambayo kwamba iko ndio sheria haikuamrisha kuzilipa sala lakini ikaamrisha saumu izilipe kwa hivyo hapa kuna funzo muhimu sana si mzuri mtu kila dalili ya sharia akitaka kura pakura kwa nini kwa nini hii si tabia nzuri hii ni tabia ya ahlul bid'ah makhawarij na wengineo ambao kwamba hupinga hadith au aya kupitia rai zao na vichwa vao kwa hivyo al-asl kitu kinachofaa wewe uulize nini niulize je hii dalili ni sahihi si sahihi ukisha kuambiwa kwamba hii hadithi thabit anir rasul imethubutu khalas usilete maswala kwa nini mbona mtume amemrisha hivi hadha majuz hana hii sharia haitoki kwa binadamu hii sharia yatoka min hakimin khabir sharia hii yetu yatoka kwa mwenye hikma zaidi mjuzi zaidi wa mambo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ndo anajua hakika kwa nini alisema hivyo kwa hivyo inavyotakikana kwa mu'min an yusallima tasliman ni ajisalimishe kujisalimisha kwenye dalili wala pana kuuliza viswali swali vya chini chini itakuwa je ikiwa hivi itakuwa vipi la yajuz na hayo ndo mambo mtume aliwakataza masahaba siku moja mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anahutubia masahaba akawaamrisha masahaba akawaambia ya ayuha nas inna allaha aftaradha alaykum alhajj fahujju Allah subhanahu wa ta'ala amewalazimisha muende haji kwa hivyo ni fardhi sasa kwenu nyinyi muende haji bas yatosha akainuka sahaba mmoja al-Aqra ibn Habis radhiyallahu anhu akamwambia ya rasulullah akulla sana kila mwaka unaona sasa sasa hii swala haihitajiki wewe umeambiwa kwa umri wako uende haji ukienda mara moja tu ushatekeleza amri ya mtume haina haja ya kusema mara ngapi mtume sallallahu alayhi akakasirika sana na hii swala akakasirika hii swala huyu sahaba alipomuuliza je mara ngapi twende mtume sallallahu eh, kila mwaka twende mtume sallallahu akamwambia law qultu na'am la wajabat wala mastata'tum law qultu na'am lao ningesema na'am la wajabat ingelikuwa ni wajibu mwende haji kila mwaka wala mastata'tum na hamungeweza kisha akawaambia masahaba dharuni ma taraktu lakum niachieni yale amri niloamrisha nyinyi achieni mwenyewe msipakure pakure mambo kutaka kujua kuna nini kuna nini mimi nimeamrisha jambo tekeleza wa khalas na hii ndio tabia tulivyofundishwa na mtume alayhi salat wassalam tusiwe na tabia kuzichokora chokora dalili saa zote wewe umehakikisha hii dalili imethubutu khalas refuat hikma yake uijue hikma yake usiujue hiyo si shughuli yako <clears throat> lakini tu twajua kwamba matendo au hukumu za Allah zote hazikosi hikma nisema tu sisi zingine hatujui hikma yake lakini Allah subhanahu wa ta'ala hukumu zake zote ni zina hikma wala hakuna upuzi kwenye matendo yake subhanahu wa ta'ala wala kwenye hukumu zake hukumu zake zote alituamrisha ni hikma tujue tusijue na saa nyingine mtume waelezea hikma ya jambo hikma yake ni kadha na saa nyingine mwenyewe haelezei na masahaba hawamuulizi نهين دو أدب يكوكبالي دليل في هذا الحديث فوائد <clears throat> في حديث مبيبة بعض يا فوائد الأولى الأولى يا يكوانزة فيه فضيلة عائشة رضي الله عنها وأنها من علماء الصحابة حديث يونيش يكوانزة منزل نجيو الجناجيو ممت عائشة رضي الله عنها الكوكتك فقهاء ulama as-sahaba radhiyallahu anha na ambapo kwamba mtume alayhi salatu wasalam akifa Aisha radhiyallahu anha alikuwa na miaka 18 tu miaka 18 lakini amebeba ilmu nyingi sana kushinda masahaba kadhaa ambao kwamba walikuwa wakija kimuuliza fatwa kwa hiyo hii inaonyesha cheo cha Aisha radhiyallahu anha na ilmu yake ثانيا ثانيا katika faida za hadith وفيه أن الحائض تترك الصيام وتقضي وجوبا يعني mwenye hedhi ni wajib avunje somo yake kama hedhi imemkuta ndani ya somo ivunje somo wataqdi na ailipe ile siku baada ramadhan wujuban kwa lazima lazima ailipe ile siku sio ale kwa sababu ya hedhi alafu utashangaa mtu aje kuuliza kibaba utolewa vipi subhanallah wewe umekula ramadhani una dharura ya haidh au dharura ya, ya ya kawaida ya kusafiri wewe uje ulize utatoa fidia vipi hada mayambaghi fa'iddatun min ayamin ukhra Qur'an yasema ulipe siku nyingine ambayo kando ya Ramadhan idhan hadha al-asl illa katika dharura zingine hasa ndo mtu hambiwa atoe kibaba lakini sio masala ya haidh masala ya haidh alokula kwa dharura ya haidh lazima alipe saumu wujuban ثالثا كتك فائدة حديث في لفيلة يتاتو أن الحائض تترك الصلاة وجوبا ولا تقضيها من يحيذي من يحيذي يواجه صالة لازم آجه كصالة أفعي كصالة حرام لذلك لو منمك حيضي التواضع صالة هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب لأنه استهزاء ولكن استهزاء نشريه sheria imekwambia hali hiyo sio hali ya kuabudu wewe ushindane bila shaka hadha istihza bid-din wama yanbaghi fahuwa haram kwa hivyo alhaid tatruku as-sala wujuban ni lazima aache kusali wala taqdhiha lakini haambiwi arudishe swala zile zote alizoziacha kipindi kile alikuwa haidh bila shaka hii sivyo na imepatikana baadhi ya ahli bid'a katika mahawarij walikuwa wakiwaamrisha wanawake wao nasikia walikuwa wakiwaamrisha kama kwenye baadhi ya athar eh, ya vitabu vimetaja kwamba kunao katika kundi la zamani la makhawarij walikuwa wakiwaamrisha wanawake wao walipe swala ndio maana Aisha akamwambia huyu pia aharuria anti wewe ni katika hao wanaolazimishwa wanawake kuswali wanaolazimishwa kuswali eh, kwa sababu ya kuwata kwa haidh as-sahih hawalipi swala wenye haidh رابعا katika fawaid وفيه النهي عن الاعتراض بالسنة حديث يكتازا mtu kuipinga sunna kwa rai idha thabata ikithubutu ile sunna au ile hadithi wala khalafa ar-ra'i hata kama kwenye akili yake hingii haelewi kwanza kubali ile nas uelewe hikma yake huelewi hikma yake hiyo ni masala nyingine lakini haifai kupinga nas kwa sababu ati hujajua hikma yake ah, mimi siwezi kufanya mpaka nijue hikma yake hadha la yajuzu hii ni sifa ya ahlul bid'ah kwa hivyo hadithi imekataza annahyu anil i'tiradh bisunnah hadithi yakataza mtu kuipinga sunna idha thabata ikithubutu walau khalafa ar-ra'i hata kama imekhalifu akili yake hajaelewa kwanza lazima ukubali na ukiri khamisan katika fawaid za hadith fihi aidan anna al-ilma kwamba elimu ya lazima wewe ujue maarifatu thubuti dalil ni kujua kwamba ile dalili imethubutu na ni sahihi hiyo ndio ilmu ya wajibu ujue lal hikmata minhu sio kujua hikma yake kujua hikma ile dalili si lazima waweza ukajua waweza usijue hii si lazima lakini kujua ukiuliza swala kwamba wataka kujua je hii dalili ni sahihi ama sahihi hiyo ndio wajibu wako yafaa ufanye uhakikishe tu kwamba hufanye ibada yote isipokuwa dalili ile imethubutu ukisha kuhakikisha hilo khalas umeijua hikma yake haya utafanya na utajua hikma hikma yake haikutajwa khalas uskut nyamaza na uendelee kufanya ibada yani lakini pia haina maana sa ingine mtu kutaka kuuliza hikma ya jambo mimbabe ya kuuliza sio mimbabe ya kutaka kupinga kama huu muadha alipomwambia Aisha akamwambia lastu biharuria walakinni asal mimi tunauliza sual istilam suala ya kutaka kujua hiyo waruhusiwa ndio maana Aisha hakumkemea tena akaendelea kumjibu kwa hivyo ikiwa mtu nia yake ya kuuliza hikma ya dalili ni kwa ajili ya kutaka kuleta kipengele na kutaka kukosoa hadha haram la yajuz lakini tu kutaka kujua hikma kama mathalan ukauliza hii dalili imekuja hikma yake mtume imetaja hikma yake nini ama Allah kutaja hikma yake nini mimbabu ataka kujua tu kama utauliza kwa njia hiyo insha Allah haina neno yule mwanachuoni atakueleza na kama mlengo la kuuliza ni kutaka kugonganisha wataka kugonganisha dalili hii na hii bila shaka hiyo ni haram wala yajuz na hiyo ni sifa ya ahlul bid'ah سادسا katika faida hadith وفيه أيضا إعراض المفتي عن الجواب إعراض المفتي عن الجواب إذا كان السؤال غير لائق يعني سينجينا ولو نمتك فطوة ولو نشوني أو شيخ نمتك فطوة سينجينا يجوز أكتاي كجيب يجوز أكتاي كجيب أكليون اللي سؤال سمناسب كوكوليزا إعراض المفتي عن الجواب إذا كان السؤال غير لائق يعني سؤال هاي si laiki wewe uulize na hakuna haja wala mnasaba wa kuuliza hapo ruhusiwa ule mufti akatae kukujibu kwa hikma hiyo kwa sababu pengine akikujibu huenda ile swala likaleta fitna au haiendani na mustawa wako wa kielimu sengine mtu muuliza shekhe swala imma kwa kumpigia simu au kumwandikia ujumbe yule shekhe akasoma ule ujumbe kisha simjibu kitu usikasirike la la la wala usione yule mwanachoona amekupuza la yambaghi hadha kwanza ukishakuona hivyo wewe mwenyewe utakuwa ushaelewa kwamba pengine huenda hii swala shekhe hauni haja kuijibu na mara nyingi huwa ni hivyo ahlul ilm huzungumza tukihitajika ukiona suala yako ameiachana ame, nayo ameipuza basi usitake kum, kumfanyia haraj kumuuliza na tena na wengine ni hivyo hukuniona wewe mmekuuliza umezisoma message nimeona umesoma ukatokea utesi wa bure la la la hadha mayambaghi sio katika adabi ilm ilmu uweze kumlazimisha mwanachuoni ati lazima kujibu swala lako la mayambaghi hadha lidhalika Aisha huyo ameuliza hikma hakumjibu akamjibu kitu kingine kwa sababu hakuona ile jawabu ni mnasibu kumjibu na swala ile akamfundisha mambo mengine kwamba dalili imekuja hivi fuata na ile swala yake ya kuhusu hikma hakuijibu akainyamazia na hii ni ni vizuri kwa mufti angalia yule muulizaji huenda huyo muulizaji anataka jibu huenda huyo muulizaji hataki jibu ama huenda huyo muulizaji atakapatiwe jibu ambalo kwamba jibu lenyewe si la usawa saa nyingine ambao ni kaulu dhaifu huenda lakini tu kumkomesha saa nyingine mwanachuoni huweza kutumia kwa hivyo mtu asikasiriki kimpigia mwanachuoni simu au akamuuliza kwa ujumbe eh amesoma mbona hanijibu mbona kadha la la la ma tadri huenda iko sababu msingi yeye kukataa kukujibu na huenda swala zingine za fitna ma fi haja akaya ule mwanachuoni akaiona ile swala akaachana nayo na hii ni katika hikma ya kusomesha na fiqh ya kusomesha sio kile ulizalo wewe ujibu tu ala ma yanbaghi lidhalika ibn mas'ud radiyallahu anhu asema alladhi yujibu fi kulli mas'ala fahuwa majnun huwa ndazimu haya maneno ibn mas'ud radhiallahu yule unayemuuliza kile umuulizalo ati hukujibu tu huwa ndazimu Oh, hana akili mzuri kwa sababu itakuwaje ati kila swala wewe itakuwa wewe jua jawabu lake tu na ile waka yoyendana na hiyo swala yako saa nyingine inaweza kuwa jawabu wajua lakini ukaona hii hali iliyo haitakikani kujibu ukanyamaza ili kustokee bala na ili kustokee fitna na saa nyingine huenda ukamjibu jawabu mtu ya makosa kidogo au ambao ni dhaifu ili kwa mimbabu kumkomesha na hii hutumia mamufti saa nyingine ikihitajika haja kama hiyo kwa mfano Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu alimjia mtu mmoja na ghadhabu sawa sawa na yeye yuko kwenye halaka ya ilmu alikuwa somesha Masjidul Haram Abdullah bin Abbas amekuja bwana mmoja ana jazba kabisa hasira kabisa akamuuliza ya imam hal li qatil min tauba je nakuuliza swala mtu akiua akienda kiua mwenzake alafu akatubia huyu toba yake yakubalika Ibn Abbas akamwambia la huyu hana tauba akamjibu la hana tauba yule bwana akainamisha kichwa chini kukusikitika kisha akaenda zake alipokwenda zake wanafunzi wake wote wakamrukia shekhe limadha mbona umemjibu vile na wewe siku zote hapa watuambia madhambi yote yana tauba itakuwaje leo huyo amekuja umemwambia haina tauba wao wakaona pengine shekhe nteleza ghafilika lakini Ibn Abbas alikuwa ni mjuzi bila shaka na ilmu kualiko akawaambia nadhartu ila ainaihi faraitu sharra huu bwana mimi nimemtazama macho yake tu nishatambua huyu amekuja kuuliza mimi nimwambie iko toba ende akauwe tu خلاص huenda ukuua tu nishamuona lidhalika sikutaka atumie fatwa yangu kama hoja uwe alafu tauba iko ndio maana akamwambia makosa min maslaha saa nyingine utokea hivi la hii ni hali tukio la mtu fulani hii si takriri hukumu ya watu wote ni hukumu ya watu hasa saa nyingine yule mufti huona huyo mtu si maslaha kumjibu hivyo akamwambia hakuna tauba akamkataza mlango wa toba akazambia kwa sababu ningemwambia vile huyu bwana angekwenda kuua maana nishamuona suala ameuliza atakwenda kutekeleza hili kitendo ndio maana akamnyima akamkataza lakini kisha baadaye akabainishia wanafunzi kwamba tauba iko kwa muuaji lakini yule alipoondoka hakusikia hiyo fatwa kwa sababu si maslaha asikie kwa hivyo kuna ilmu nyingine watu fulani hufichiwa kwa maslaha sio kila unalijua wewe unataka kuzungumza wallahi sisi ufeli hapa kuna elimu zingine hazisaidii watu wale unawazungumzia au unawasomesha haiwasaidii lolote tuketi hapa tuande mimi hapa niketi saizi nianze kuelezea mambo ya jarh na taadil fulani kamjuruhi fulani fulani kamjuruhi madha tastafid anta halele hata huelewi hiyo jarh nini wala ta... kuna ulum zingine hufichwa wanafunzi wadogo hiyo zungumza baina ya ulama na baina tulab alilm wakubwa خلاص lakini sio kila unalilijua hata uliseme tafeli ndo baadaye wengine uzungumza maneno wakaleta fitna kwenye jamii kukaenea tashwish kwa sababu ni elimu ambayo kwamba alikuwa aificha yakaenda akaisema fayukhti ili akakosea na huenda akaleta fitan baadaye mwisho katika fawaid za hadith anna ahla albid'a yarudduna as-sunan bil athar hadithi inaonyesha wazi kwamba ahlu albid'a huwa hawakubali hoja hawakubali watakwambia ah lakini lakini lakini na vile lidhalika wewe saa hizi nenda kamtafute mtu wa bid'a yote umwambie hiyo bid'a yako bwana dalili yake ni hii wachana na hiyo masala mtume amekataza uzushi mtume sallallahu alaihi wasallam asema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu rad atakayekuzusha jambo kwenye dini ambalo yeye hakulileta hilo jambo ni batil ukamwambia hiyo hadithi atakwambia a ah, ah, sio kila bid'a bwana kuna bid'a zingine ni nzuri bid'a nyingine ni nzuri mashaallah kwa hivyo yani mtume hajui kuzungumza we mashallah wajua lugha na ufasaha mkubwa kumliko mtume wako bihaifu mpaka ukaenda kutuelezea maneno yake kwamba kullu bid'a haimaanishi bid'a zote kuna zingine nzuri nyingine makruhu nyingine mubah hadha min aljahl bid-din wal billah mtume asema kullu bid'a dhalala yosema hii hii nyingine hii hii si dhalala eh a'udhu billah yani wanatasarraf kwenye maneno ya mtume kwa kitu chao sasa mtu kama huyu fil ghalib hakubali hoja wewe utamaliza wakati wako wala utapata faida yote na mimi na wanasihi hususan saa hizi tume yani tupata maswali mpaka wachukia wallah mtu akupigia simu akuuliza hawa watu wa bid'a afanya hivi hivi hebu niambie hoja nitawajibu vipi nani alikutuma kwanza wewe kwenda kujibu ahlulbeda mtumwa na nani hii kazi je hukumu mpewa wewe pewa wewe sasa ya kuhusu nini kwenda kuuliza mashehe alafu upate hoja kwenda kuwafikia wajibu wale nani alikutuma hayo yule shekhe alomuuliza ikiwa hajui hoja na wewe shubha ashakupa ikabakia kwenye moyo wako sasa yatokota ukakosa mwenye kukujibu utamlaumu nani na ile dukuduku ile kwenye moyo wako lakini sisi tukosa kufahamu hayo kwamba aslan sisi watu wa bid'a tumekatazwa kuwasikiza unapokwenda kuwasha simu yako wewe ukimsikiza alafu niulize mimi nitamjibu vipi mimi sitokujibu kabisa nitakwambia nenda mwenyewe katafute jibu ujijibu mwenyewe sababu gani kwa sababu wewe tayari ushakosea adabu sharia sharia imekwambia usisikilize mubtadia wewe ukaenda ukafungua mwenyewe ukamsikiza alafu usumbuke wewe unisumbue na mimi mpoteze wakati wangu nikutafutie jibu kwa sababu ya mtu ambaye kwamba hata nikimpelekea jibu haongokei ni hivyo hivyo sasa isha faida hadha yajuz lidhalika sengine masuala kama haya ni kama ya huyo aliambiwa wewe ni khawarij aliambiwa wewe ni khawari mbona uliza masuala kama hayo ni masuala hayapaswi kuulizwa wewe umekalifishwa kusoma dini yako safi ujue tauhidi yako jua masala watakujua watu wabida wale wafanya na uwajibu hiyo hukutumwa wewe hayo ni mambo watafanya ulama wale waliokomaa tena wakiona kuna haja kuna haja kama hakuna haja jameni ha mimi mtu mathalan niuliza kama ampigia simu akuuliza huyu mtu wa bid'a asema kwamba yajuzu kuomba maiti kwa sababu mtu akiwa hai yafaa kumuomba kuombea idhan na maiti pia yafaa uende kumwambia maiti niombe hebu jamaa jambo kama hili yatakata tupoteze wakati kwenda kutefuta ukweli wake na ubatilifu wake hili jambo hata mtoto mdogo ukimwambia kwamba maiti aweza kufanya kitu tukamwambia hawezi ashakufa sasa hati mimi nenda katafute hoja ya kumkinaisha yule mubtadia kwamba haifai kuomba maiti tatupa wakati wangu ni mjadili na yeye mpaka kesho atakwenda kaburini atamuomba ايش الفائده اذا hakuna faida hata wewe kuuliza swali mwambie shikiza bwana wewe sema maiti huomba bismillah maziara hayo ndiyo jirani yako ingia ukaombe haja zako usiku kucha mpaka asubuhi nenda kama atakujibu nenda sasa utafanya nini kwa sababu ukishindana naye mtu kama huyu kwanza jukumu lile Allah kukupa wewe amewapa ulama pili wewe utazungumza naye kiujinga kama yeye mtakohozozana mutete tatu ukienda ukimuuliza mwanachuoni jawabu ndo ndio ukampelekea huyo mtaja unaoshindana naye utapoteza wakati wa ule mwanachuoni pia sasa ya nini bidhalika ungelikuwa kitambo wewe umefuata sharia ukaepuka hayo mambo usimsikize kabisa ah, utasalimika na dini yako kwa hivyo haya masala ummahati alkiram ni muhimu sana watu wasende wakakaa vigrupu wakazozana wakashindaniana oh maulidi ufaa maulidi haifai oh kwenda kuzuru ufaa kwenda kuomba haifai isha faida utapata faida gani ukupata faida gani mimi sasa hivi tuweke mjadala ati tujadili maulidi hufama haifai huu ni mjadala hauna maana yoyote ambaye kwamba atapiga maulidi ataendelea kupiga mpaka kiyama haachi na ule ambaye hapigi hapigi خلاص sasa kila mmoja angalie shughuli yake eh angalie amali yake ndio inavyotakana alhadith athani 10 حديث يكم نبيلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أسمع ابن عمر رضي الله عنهما كان المسلمون حين قدموا المدينة walikuwa waislamu walipohajiri kutoka maka kwenda Madina mwanzo mwanzo walikuwa hivi yajtamiuna wakikusanyana fayatahayyanuna as-salah wakawa wanakadiria wanakisia wanakadiria au wanakisia wakati wa sala walikuwa kikaa wakaangalia jua sasa swala imefika wakaenda hawana wakati hakuna saa zamani hasa alikuwa yatahayanun walikuwa wanafanya makisio tu saizi taangalia time dhuhuri tayari wakienda saizi wanatazama jua asri tayari walikuwa wakienda hawana saa ya kutazama e, swala walaysa yunadi alaha na wakati huo alikuwa adhana hijawekwa sasa alikuwa hakuna vile waweza kujua time za swala imefika ni ubahatishe tu saizi kisie dhuhuri tayari uende saizi ukisia asri tayari uende maana adhana ilikuwa haijaletwa bado na saa hakuna sasa masahaba wakakaa kikao fatakallamu yauman fi dhalik wakakaa shura wakakaa kikao siku moja wakashauriana watefite mbinu ya kutambua wakti wasala ukifika faqala ba'dhum baadhi yao wakatoa rai wakasema ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara tutefteni naqus kama naqus ya nasara naqus ni fimbo kubwa hugongwa kwenye mbao mbao zamani eh kitakuwa kiriba ama kikigongo kinono fimbo kubwa ukipiga kwenye mbao nyingine utoa sauti kwa hiyo hiyo inaitwa naqus naqus sasa wanasara walikuwa kitakuitana kanisani wanafanya hivyo wanachukua fimbo wanagonga kwenye gogo gogo ikatoa sauti kuona kuonesha wakati wa ibada umefika waqala baadhum wengine wakasema qarnan mithla qarni alyahud ittakhidhu hapo imezidi hiyo hakuna kwenye hadithi ni kilima kimezidi utakikata hicho waqala baadhum qarnan hakuna ittakhidhu hapo qarnan mithla qarni alyahud tutafuteni qarn القرن nini القرن ni lebuq alladhi yunfaqu fihi ni pembe utobolewa tundu eh alafu viviwa kama kasba kutoa sauti sasa mayahudi wakitumia hiyo kuitana kwenye mahekalu yao kwenye ibada faqala umar radhiyallahu anhu sasa masahaba kama hizi rai hawakuzipenda kupiga kuso hawakupenda kwa sababu wanasara ufanya hivyo kuvuvia hilo buku au kuvivia hiyo pembe pia hawakutaka kwa sababu mayahudi hufanya hilo umar akaja na rai yake radhiyallahu anhu akasema umar awala tab'athuna rajulan fayunadi bis-salah kwa nini kila wakati wa sala ukifika tumwambie mtu apige yoe swala swala hivyo au salatu jamia maana alikuwa hakuna adhan sasa niatumie maneno mengine yote kufahamisha watu tayari swala Umar analitoa rai hiyo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam basi ndio mtume akaikubali rai ya Umar akamwambia Bilal ya Bilal qum simama fanadi bisala uwaite watu kuswali kila wakati salat simama alafu uwaite watu useme as-salatu jamia as-salatu jamia au hayya sala sala ya jamaa wa mithil hadha alkalam kwa sababu alikuwa adhan bado sasa ninatumia tu maneno ya kuwafahamisha watu kwamba sala imefika lidhalika hizi hii ndio mbinu ambayo kwamba shura aliyotoa Umar ndio mtume aliipenda kuliko kutafuta ma, manakusu kupiga gonga vigongo au kuliko kuvuvia mapembe kama anavyofanya ahli kitab mtume alikuwa hapendi hilo ndio maana akachukua rai ya Umar ambao haifanani na alyahud na an-nasara kwa hii hadithi hii hadithi kauluhu aliposema yatahayyanuna ay maana yake yuqaddiruna waqtaha wanakadiria wakati wa sala at-tahayyun ni at-taqdir kukisia wakati wa sala an الناقوس الناقوس ni khashabatun tawila yudhrabu ala khashabatin qasira fatusdiru sawta ni ubao mkubwa alafu ugongwa kwenye mbao nyingine alafu ile mtakaso ile sauti inayotoka e, walikuwa kifanya wanasara hilo القرن هنا هي البوق الذي ينفخ فيه فيصدر صوتا القرن البوق قوله رجلا فينادي بالصلاة النداء هنا الطبيعي النداء الطبيعي ليس الأذان الكوأذان هي جكوجها كويو نيكو سيما كما الصلاة جامع يمكوجها كوني بعض الحديث kwenye sunan Said bin Mansur amepokea kwamba alikuwa Bilal akisema as-salatu jami'a as-salatu jami'a kabla ya adhana alikuwa akiita watu hivyo kwa hivyo hiyo ndo mafumu ya hadithi ni kwamba hadithi hii imekuja kuelezea namna ya kuita watu kwenda kusali wakati wa sala ukifika watu wataitwa namna gani kisha baada hii tu ndo hapo hapo ikuchelewa adhani ikashuka ile sahaba Abdullah bin Zaid akaoteshwa ile ile adhan baada ile tukio hakukaa muda sana akaoteshwa Abdullah akaambiwa msomeshi Bilal sasa adhan ile ambayo ni hii adhan tunayojua kwa hivyo mwanzo kabla Bilal kuadhini hii adhan alikuwa akisema tu as-salatu jami'a as-salatu jami'a mpaka huyo Abdullah bin Zaid alipooteshwa adhan Mtume sallallahu alayhi akasema mfundishe Bilal adhini hapo ndo sasa Bilal akaanadhini hii adhani mashuhuri ambayo kwamba tuko nayo mpaka leo في هذا الحديث فوائد اي حديث مبيبا فوائد كذا منها أولا كتيك فائدة حديث مشروعية القيام عند الأذان مشروعية القيام عند الأذان السنة كمذيني أسمامه سيو أكاي ولا ألالي السنة في الأذان القيام انتم يا بلال قم فنادي بالصلاة المبى بلال قم وإذا علماء كسماء السنة في الأذان القيام مذين يوتك يذين أسمامي طيب لو أذن قاعدا لو مذين أكاذينك وكوكا ما الحكم تتسمى أمياك السنة أمياك جنب بورا لكن أذنك أذنك صحيح هتو مبيرو ديتينا law adhana qa'idan law atadhini wa kukaa sahha al-adhan lakin khilafu al-awla adhani yake itakuwa sahihi au akaadhini kwa kulala mtu alale alafu adhini pengine ni mgonjwa akaadhini kwa kulala adhani yake sahihi haina neno lakini tarkul aula ameacha sunna katika sunna za adhan lakini haambiwi airudishe وفيه أيضا كتك فائدة za حديث تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان متومي صلى الله عليه وسلم كم خص بلال وأذان فضيلة له هي إيه نشى فضيلة يا بلال رضي الله عنه قم متومي أمم خص يا أمم بلال قم فنادي بالصلاة كيف أمم خص هذا يدل على فضل بلال وأن الأذان وأن المؤذنون من أفضل الناس hii yaonesha wenye kuadhini au fadhila ya Bilal kupewa hii jambo la adhan na jambo la adhan ni jambo kubwa sana kisheria bali zimekuja hadithi kadhaa kuonesha mwadhini ni mtu ana daraja kubwa kesho akhir hadithi ya Muawiya radhiyallahu anha fi sahihain radhiyallahu anhu Mtume عليه الصلاه والسلام asema atwalun nasi anaqan yawm alqiyama almuadhdhinun watu watakaokuwa na shingo ndefu siku ya kiyama kila mtu atajua huwa alikuwa kiadhini duniani maana shingo yake ndefu hawa ni muadhinun wenye kuadhini bal jaa fi sunan hadith anna Allah anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru yaghfiru للمؤذن ما يمر عليه من حجر أو حيوان أو شيء مدى صوته يعني pale itakapokufikia mwisho sauti yake itakapokufikia atapata maghfira kulingana na masafa hayo kila sauti yake ikisikiwa mbali kila maghfira yake ikiwa kubwa wale watu wote waliosikia adhani yake wote atasamehewa idadi ya wale watu au hayawani au kiumbe kingine chochote fahadha yadullu ala fadl al-adhan na kuonesha mudhini anapata maghfira mingi sana kwa sababu sauti yake inasikika mbali kwa hii ni shaira katika shaira kubwa ثالثا katika fawaid za hadith وفيه أيضا وفيه أيضا أن الأذان أن الأذان للصلاة وذينك وصالة من خصائص الرجال يعني مامب خاصك ونوم بكياو سيو ونواك بدليل عمر سمانين هابا أولا تبعثون رجلا فينادي ألف نمتومي مشك سما قم يا بلال أكتشقوا صحابة وكيومك وهي شغولي wala kutoka karne zote mpaka dakika hii hakuna karne hata moja mudhini alikuwa mwanamke lidhalik ni haramu mwanamke kuadhini kuita watu kusali jambo la kuadhini kuita watu kusali msikitini ni jambo khasa lirijal mwanamke akifanya irtakaba haraman na hiyo adhana ni batil lazima irudiwe kwa sababu alioadhini mwanamke si mwanamume kwa nini kwa sababu yeye ni mahrum ameharamishiwa kufanya jambo hilo na akafanya idhan kwanza adhani yake ni batil irudiwe tena na mwanamume ndio ile adhani iwe sahihi wazi طيب ما الحكم mwanamke kumwadhinia mtoto mchanga na warad fi baadhi salaf imekuja ni katika mambo aliyopokewa salafu wetu salih si hadithi maana hadithi dhaif kwamba mtoto mchanga huadhiniwa imekuja hadithi lakini dhaif kwenye hii masala si sahihi lakini masalaf wetu saleh walikuwa kitumia hili jambo japo kuwa hadithi dhaif lakini ulama asema hii dalili kuonesha yajuzu kwa sababu salaf hawafanyi jambo la bid'a wale wema waliotangulia lidhalika ile ulama kulikubali hili jambo karn baada karn limezoeleka mpaka sasa kwa hivyo sisi huwaambia wanaotaka kuadhinia watoto wakizaliwa yajuzu yajuzu lakini hatuambii kwamba ndo sunna yani mutabala lana alhadith dhaif kwa hivyo yani hata kama mtoto hakuadhiniwa hakuna neno inshallah hakuna neno si lazima maana hadith lam yasih haikuthubutu hadith sahih lakini akataka kuadhini mwanamke sasa akataka kuadhini mwanamke pengine huenda hakuna mwanamume nyumbani au babake yule mtoto amefariki ameata mama tu na nyumba iliyoko kina mama tu hakuna watu wa kiume shefna aende tena kodisha jirani aje muadhinie la ma malzam hadha takalluf hapa akifanya adhani kama hiyo la haraj la haraj mwanamke kumwadhinia mtoto mchanga akitaka kwenye sikio la upande wa kulia hadha jaiz na sunna ni kuadhini pekee kufuata salaf ni kuadhini peke yake iqama ni batil hata akafanya ile iqama ni batil la yajuzu kwa mume wala kwa mke kufanya iqama kwenye shikio la kushoto la mtoto hadhihi موضوع محدث sio jambo liko limezushwa لأن الحديث موضوع هيصحي كبسا لذلك علماء سما ما يجوز هذا خلاف السنة kinyume na sunna ili uthubutu kama wataka kufanya ni adhana tu imethubutu kwa wema waliotangulia walikuwa wakiwaadhinia watoto wao kwenye sikio la kulia ama iqama kwenye sikio la kushoto hadha batil wala yajuz na hata akafanya ile iqama yake itakuwa batil si sahihi kwa mume kwa mke ama mwanamke kumwadhinia mtoto kwa nini tumsema yafaa ulama wasema yafaa limadha kwa sababu si haiti watu kusali sauti yake haisikiki ndio kwamba yaita watu hayya ala sala wala kadha yomwadhinia mtoto polepole kwenye sikio lake idhan hapa hakuna uharamu hakuna uharamu mwanamke akimwadhinia mtoto mchanga ya juzu kwa sababu hapo haiti kuswali haiti watu kuswali hiyo ni adhana hasa ya mtu kumwadhinia mtoto mchanga aliyezaliwa naam min alfawaid vile vile katika fawaid za hadith وفيه أيضا مشروعية التشاور في الأمور المهمة نمزوري أو نسنة وتكشوريانا في الأمور المهمة kwenye mambo muhimu eh mambo muhimu muhimu angalia hapa masahaba walipotaka kutafuta namna ya kuitana kuja kusali walishauriana wengine akasema tufanye kama wanasara wanavyofanya ikakataliwa wengine wakasema tufanye kama Yahudi ikakataliwa mpaka ikakubaliwa rai ya Umar kwa hivyo ina maana waislamu kushauriana kwenye mambo ya kheri ni jambo zuri ndoa watu ushauriana itashura waonaje mathalan fulani amemposa fulani au mwanangu atakwenda kuposa kule shurayuk waonaje ni mahali munasib si munasib angalia ni jambo la adhana ni jambo ya kheri yoyote mathalan nataka kuingia eh kujenga ujenzi fulani wa wakfu au ujenzi fulani wa mashruo yangu fulani mambo yote mubahata na mambo ya khairi yajuz watu kushauriana wala haraja ala ahadin idha akhbara bima adda ilayhi ijtihad lakini tu ujue kwamba shura madamu miita watu kushauriana hakuna ubaya kwa mtu yoyote kutoa rai yake hata kama haikukubaliwa au imekubaliwa yani wewe ukitakuwa ushauri si lazima alokushauri akubali rai yako hii ndio mapo watu wengi sengine pia ukosea mtu akija kuomba ushauri huwa analazima lazima kubali ushauri wake hadha yambaghi hadha ma yambaghi angalia hapa kama sahaba huyo aliotoa rai ya kupigwa na kus mbona rai yake haikutupwa haikuchukuliwa na huyo aliotoa rai kwamba kuviviwe pembe mbona rai yake pia haikutukuliwa na wala hakukuwa na chuki baina yao kwa hivyo sio lazima ukiitwa shura rai ukiitoa kwamba lazima uikubaliwe rai yako la la la mayambaghi hadha laysa min al-adab yule aliyokuomba ushauri ataangalia aona maslaha kupokea rai yako ataifuata akiona haoni maslaha kuiacha rai yako ataikataa na wala kisharia hana ubaya na wewe hufai kumchukia hufai kumchukia fi hadha wa kathiru ma yahsul hadha mara nyingi utokea ah, yule bwana mimi bwana simshauri bwana mimi nimekwenda kumuomba ushauri hakuniunga eh sasa yeye umemwomba ushauri yeye angalia ile anavyojua na yeye amekwambia vile anavyoona idhan wale wanaoshauriana wajue natija mbili natija mbili ima utakubaliwa shura yako ama utapingwa kwa hivyo haifai kufanya hasira rai yako ikikataliwa ukubali na kama rai ya mwenzako ndio ilikubalika wala usimfanyie wivu mwenzako kwamba rai yake imechukuliwa yako haikuchukuliwa hizi si katika akhlaq za shura kwa hivyo yajuzu watu kufanya shura fil umuri muhimma kwenye mambo muhimu yale makubwa makubwa mambo muhimu ambayo kwamba uamuzi wake atakahusisha wenzako wengine uteleza hapa enda akafanya mambo hawashauri kisha baadaye akaja akauma vidole tena fadhali kama nilishauri mzazi wangu afadhali kama nilimshauri mkubwa wangu mayambaghi hii ni adab katika adab sharia mambo ma ya khairi mazuri mazuri ni vizuri watu kukaa kikao wakashauriana maonaje ni maslaha tufanye hii khairi hii au si maslaha kwa hivyo wala si lazima ukubaliwe mayambaghi saa nyingine mimi nishasikia habari ya kesi fulani watu wamekwenda kuomba mume au mke kwingine pengine kakatalia ikatokea chuki kwa familia subhanallah mpaka ukashangaa ati kwa nini tu huyu rai yake imekuwa sio ni wawe huku wala iyadha bima yambaghi hapa waweza kukubaliwa rai yako na rai yako iweze kujibiwa bora tu kujibiana vizuri wala haraja fi hadha naam katika faida vile vile ya hadith وفيه أيضا فضيلة عمر رضي الله عنه وفيه فضيلة عمر radiyallahu anhu haithu wafaqa ra'yuhu alwahi fadla ya Umar radiyallahu anhu kwamba sharia imechagua rai yake e, sharia imechagua rai ya Umar kwamba watu kila time sala waitwe kwa adhan ndio maana akaoteshwa sahaba eh, ile adhan na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akaamuru Bilal adhini lakini mwanzo aliotoa rai hii nani Umar na Allah subhanahu wa akateremsha adhan kuwafikiana na rai ya Umar radhiallahu anhu wa warudha kwa hivyo hii yaonesha hikma au fahm na ilmu alikuwa nayo Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu wa fihi aidan katika faida za hadith annahyu an at-tashabbuh bil yahudi wan nasara hadithi yatukataza kujifananisha na mayahudi na wanasara ndipo hawa masahaba walisema tufanye kugonga mbao kama wanasara wanavogonga au kengele na mayahudi wanaovuvia pembe tufanye kama wao masahaba wengine wakakataa na mtume akakataa rai hiyo kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapendi kabisa akifanya jambo afikiane na mayahudi hapendi kabisa lidhalika mtume alaihi salatu wassalam alipokuwa kichana nyele afanye tafriq tafriq ni kutoa mstari katikati ya upaa utosi wako kaika mstari nyele ukazipamanua upande wa kulia nyingine upande wa kulia kushoto alikuwa hapendi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hafanyi hivyo hivyo alikifanya wanasara <clears throat> au alipokuja Madina akapata wayahudi yusdilun mayahudi wanatana nyele nyuma hawatoi line katikati hawapambanui kulia na kushoto sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha kufanya vile kama alifanya maka akapambanua nyele katikati baina huku na huku tu kwa khalifu mayahudi walikuwa mayahudi hawachani nyele hivyo zamani Quraysh walikichana walikichana tafriq eh, walikichana sadl kweli walikichana sadl wakipeleka nyele nyuma na mimi nasema kinyume walikuwa zamani makoresho wakitana nyele nyuma nyele za mwanamume zikiwa ndefu zote za zaning'inia kwenye mabega huko nyuma hiyo ndio walikuwa wakifanya zamani sasa mtume alipokuja Madina akawakuta mayahudi hawafanyi hivyo wao wanafanya tafriq hawafanyi sadl tafriq ni kutia kichana katikati upande wa kulia ukateremsha nyele na upande wa kushoto ukateremsha nyele katikati ukaika line hiyo huitwa tafriqu sha'r asa hiyo walikuwa hawafanyi mayahudi mtume kabidi afanye hivyo akichana nyele yochana hivyo tu asiafikiane na mayahudi wanaochana nyele nyuma na zileta kwenye mabega zikawa nyele zake zaning'inia kwenye shikio la kulia na nyingine shikio la kushoto tu kwa sababu mayahudi wao wananing'iniza nyele zao kwenye kishogo sasa akifanya hivyo na yeye kama anavyofanya ataafikiana na mayahudi hata kwenye kutana nyele eh haya mengine hapa kwenye adhan namna ya kuitana kwenye ibada pia Uislamu umekataa kuitana kwenye ibada kama wanavyoitana Mayahudi na wanasara ndio maana sisi tukaekewa adhana kwa ajili ya kutojifananisha na Mayahudi fallah Allah mambo ya kutojifananisha na Mayahudi na masara haya ni mambo ya msingi kwenye dini yetu haifai sisi kujifananisha na mushrikun na Mayahudi na Wanasara kwenye mambo yetu yote kwenye kula kwetu kwenye kuvaa kwetu kwenye kutoka kwetu na kutembea kwenye hali zetu zozote sherehe zetu leo maal asafi shadid yani saa hii wallahi utasikitika sana sana sana mpaka huwezi kupambanua baina furaha ya waislamu na wasio waislamu na baina mazishi ya waislamu na wasio waislamu wallahi hadha min al-khatar al-azim leo ukiangalia sherehe zetu na maharusi zetu mavazi yanayovaa wanaume wanaooa na wanawake wanaooa utafikiri ni kwenye kanisa wanasara wana nasallallahu alafia wasalam yani muislamu pia mpaka kuvaa kuvaa atatekufta vazi mwanamke avishwe vazi kama la mwanamke wa kule na mwanamume avishe vazi kama mwanamume kule tena na dasturi ni mwanamume aende pale mahali mwanamke huko akamtukulie pale kama wanasara wanavyofanya nasallallahu alafia wassalam ikifikia hali hii ikifikia hali hii nyinyi wenyewe muta, mutakisia uislamu uko wapi tena huno watu wata polepole bila kujua sisi kwa hivyo muislamu katika mambo yake yote lazima tamayuz awe na tamayuz na wala sharia haikutukataza lahu kwenye harusi Sharia mathalan kwenye harusi imetuambia yajuzu mwanamke vile apenda lahu lahu na upuzupuzi kidogo wa harusi au zile sherehe sherehe sharia imemruhusu kwa mipaka yake lakini asivuke mipaka ya sharia aimbe kasida kasida zao na mashairi mashairi yao atainakum atainakum huyu tumemleta tumekadha kadha mambo kama yale ya kiharusi maarufu penye kina mama wanayojua yale ya wakukataza sheria kufanya wapige matari kidogo eh kwa mikono yao wapige madufu kidogo hata kulluha la haraj kwa hivyo watu wasiseme wamekatazwa kusherekea ah, huu ni urongo Uislamu haujakataza mwanamke kusherekea harusi Uislamu umemkataza mwanamke kuvuka mipaka kwenye sherehe hapo ndipo mahali ya khilaf kwa hivyo istolee lugha nyingine kwamba oh hawa kila kitu ni haramu kwao mpaka kusherekea harusi ni haramu la Allahul musta'an sisi hatusemi maneno haya sisi twasema harusi watu washerekee kwenye mipaka ya sharia inayoruhusu sharia ikivukwa mipaka yake hakuna vile tutakubali tutasema hayo mambo ya makosa ni haramu kuletwa mwimbaji kuimba kwenye kongamano la wanawake ati mwimbaji fulani na miziki fulani na kadha hadha la yajuz bila shaka lakini kinachofaa baina yao kusimama msichana au mwanamwali fulani au zamani ilikuwa hivyo wakifanya jaria yani visichana vidogo wakaimba mashairi kwa kutumbuiza wale bwana bibi harusi baina yao خلاص tosha mashairi atainakum atainakum kidha ama na, na matari kidogo kina mama anapiga piga madufu kidogo خلاص hiyo ni sherehe thumma baada dhalik zamani alikuwa wanamchukua ile biharusi anampeleka kwao na hii ni sherehe sherehe Uislamu haipingi ama kuitwa waimbaji na makasba na ma, ma, ma, mabeni na na magoma na kuvaa kwa uchafu kuvaa vibaya wanawake wavae vibaya na waimbaji wavae vibaya na wanaume ndio wanavuta ile taswira ya video waliyadhu billah hadi kullu min almunkarat hakuna hata mtu mmoja mwenye harufu ya elimu atakwambia hayo hufaa hakuna kwa hivyo tukikataza hayo tukakataza sawa hakuna maana tumwambie mwanamke na sherehe yote asifanye ah, hii itakuwa ni mubalagha na kuvuka mipaka kwenye ile tulivyosema wala si harusi tu kila majali jambo lolote unalolifanya ni lazima uchunge usiafikiane na mayahudi na wanasara katika mambo ambayo kwamba yale haswa kwao kuna mambo ambayo kwamba tushirikiana sisi na wao hayo haina shida biashara na wao mambo mengine ya kawaida lakini kuna mambo hasa ambayo haya ni alama hasa ya mayahudi na hii ni alama hasa ya manasara hii atakatuachie wenyewe mambo kama hayo kama mavazi yao fulani eh mavazi ya kuvaa matai na kufunga kwa matai haya mavazi hasa nasara kila mtu anajua lidhalika ulama haramuha ulama wameharamisha mavazi au kuvaa manguo yale ya kwa mwanamke mpaka kushikwa nyuma yanamikia bihujjat ati leo wao huoana hadha kullu min haram lana tashabbuh bin nasara fi hafalatim mavazi ya kawaida yale ambayo kwamba tushirikiana sisi na wao twavaa huku na huku kama sarawili za kawaida haya hayana neno wala haiitwi ni tashabbuh kwa sababu hii si khasi yao sisi pia tutumia inachokataza ni yale mambo khasa kwenye mila yao hatufai kuagiza nayo mwisho tamalizia faida mwisho ni kwamba al-adhan ndani yake kuna faida nne faida nne zapatikana kwenye adhan faida ya kwanza idhharu sha'air al-islam faida ya kwanza idhharu shi'ar al-islam kwanza adhan ni kudhihirisha alama ya uislamu shi'ar ni alama ya wazi ya kitu kwa hivyo ukiambiwa adhan ni shi'ar ya uislamu yani ni alama ya wazi ya uislamu wewe ukishukia mji ukisikia adhan utajua wazi hapa kuna waislamu hiyo ni faida yake ya kwanza faida ya pili إظهار لكلمة التوحيد أذان نكتنغازوا كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله kwa hivyo ina maana kila يوم خمس مرات mara tano kwa siku twasikia kalima ya shahada na hii ni neema bila shaka neema tauhid faida ya tatu al-i'lamu bidukhuli waqti as-salah wa bimakaniha adhana itakufaidisha kwamba itakwambia kwamba wakati wa sala umefika na mahali panaposwaliwa mahali fulani kwa sababu ukifuata sauti itakufikisha msikitini idhan utajua vitu vile wakati wa sala tayari na ni msikitini msikiti fulani unapoadhinia ambao unaenda kusali utajua ile adhana inatolewa mahali gani utafuata sauti utafika ile sehemu ambayo wasali na faida ya nne ya mwisho ad-du'a ila al yule mudhini pale anapoadhini anaita khairi anaitisha jamaa salatul jamaa khair ndio pale anaposema hayya ala salah hayya ala falah hapa yuwalingania watu yu anawaita wenzake waje kuswali swala ya jamaa kwa hivyo hii ni khairi kubwa لأن الدعاء إلى الجماعة دعاء إلى الخير mtu kulingania wenzake kuwaita kusali kwa jamaa bila shaka huu ni ulinganizi uliobeba khairi kubwa lidhalika hizo ni baadhi ya fawaid sita au saba ambazo ziko kwenye hadithi ya hii 12 tutakomea hapa kwa leo hizo hadithi mbili tutakomea hizi insha Allah taala naktafi bi hadha alqadar